El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. El sol sempre surt per l'est. I en darrer lloc, sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. Puig-a-Sol de l'Est. Aquest és el nostre primer programa llarg, l'altre va ser introductori. Avui començant, per tant, a entrar un poc en matèria. Però com que jo sóc un tio planificador, he pensat que el millor que podria fer seria planificar un poc no? totes aquestes setmanes, totes aquestes edicions que venen per davant. I l'altre dia eren al tren i hi havia una persona que deia com pots crear una empresa sense fer un pla d'empresa? vaig pensar, això deu ser algo molt important, no? Un pla d'empresa. Idò, faré el pla d'empresa de Sol de l'Est. No és que siguem una empresa. De fet, no sé si tenim molt a veure amb una empresa, perquè, clar, la nostra mentalitat és una altra, no? Les empreses tot ho mesuren, només pensen en beneficis. Els nostres beneficis no són materials, en absolut. Bé, però com que sóc capbarrut, endavant, anem a fer aquest pla d'empresa. He decidit informar-me per internet, eh? entrar-me a YouTube eh? i cercar-me alguna així com, no sé, a veure, pla d'empresa Eh, Norteamericanos, eh, que els americans en saben molt d'això, no? A que me explica aquest senyor americà de lo que es un pla d'empresa. Plan de negocios es, una herramienta integrada con Perlas que existe las cooperativas a fijar precios ah, basados en factores financieros a distinción de factores emocionales. A veces tenemos un ánimo muy grande de empezar un año y pensamos que sí podemos crecer la cooperativa 100 veces más eh, esta herramienta te ayuda de realmente fijar con precios uh -huh. basados en factores financieros, no en cosas de emoción. Ah, oi, oh, oh, començant malament, idò, no puc mesclar les emocions. I doncs anem a pensar que és alguna cosa positiva, no? Això de no mesclar les emocions i de pensar i de pensar amb el cap, però no, no sé, jo crec que els éssers estem fets d'emocions i de pensaments i sense emoció no sortirà bé aquest pla, no? Crec que aniré un poc més al sud, aniré a Sud-amèrica a cercar uh, un bon, una bona guia de com se fa un pla d'empresa. Mem si Sud-amèrica integren això de les emocions i m'ho deixen clar. Yo quisiera desmitificar un poco el tema del plan de negocios a, a, a simplemente un documento. Sí. Eh, un plan de negocios, fácil, digamos fácil. Que es una lógica. Una lógica donde uno es capaz de, escri de describir de manera breve pero muy precisa una oportunidad de negocio y reconoce también de manera muy breve pero muy precisa la plataforma o los recursos necesarios para poder explotar esa oportunidad de negocio. Eso es. Eso después se plasma en un documento de cualquier formato. Gracias, y luego haremos un documento curt, breu y conciso eso això esta vez. Mira, ahora cercaremos qué digo para Argentina. El tema del plan de negocio, sabéis que vendría a ser como la hoja de ruta, digamos, hacia el objetivo que estás planificando llegar, digamos, ¿no? Ese sería un poco lo que sería el plan de negocios, o sea, una, estructura que te permitiría definir qué es lo que vas a hacer, o sea, qué es lo que vas a hacer desde la situación actual en que estás hacia la situación futura. bien, me ha quedado muy claro. plan de negocios, una sola hoja. Así ah, sí, tengo resultados. Mm, el sistema Gaceles, o Plan Estratégico Gaceles de Verne Harnitz, intenta resumir en una sola hoja lo que es un plan estratégico que normalmente suele ser entre 20 a 30 páginas. ¡Ajá! molt bé, Gaceles. Ya tenemos el sistema. Ahora imagino que simplemente hem de seguir las pasas que mos marqui aquest manet y tendremos el nostre pla de negocis de Sol de l'Est. Si nos acercamos un poquito, vamos viéndolo rápidamente, es que ponemos el nombre de la organización, su nombre, en este caso el nuestro, y la fecha de cuándo se ha realizado el plan estratégico. Empezamos por lo que es los valores fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, sería las de nunca, nunca rendirse, que serían los que se mantienen constantes siempre a lo largo de la vida de la empresa. Ajá, valores fundamentales, sí, sí, eso tiene muy claro. Valores constantes de empresa, bueno, del programa. Un primer i molt clar és el respecte a tots els éssers humans. Sobretot també el respecte als animals i a les lleis de la naturalesa, que les hem oblidat un poquet. Un altre, un altre valor fonamental, l'slow life. Tenir una vida menys complicada, perquè bueno, l'hem complicat bastant. També creure en allò que se diu bondat fonamental dels éssers humans, és a dir, creure en que som bons per naturalesa, en que som éssers compassius, en que som éssers col·laboratius més que competitius. Ah, sí, sí, sí, aquest està molt clar. La sabidoria és molt més important que no anar acumulant coneixements. Està claríssim. Hem d'atendre a la sabidoria popular, a la sabidoria que mos ve dels nostres avantpassats. Pràcticament l'hem oblidada. Ara estem rodejats de màquines, però hi ha moltes que ni tan sols les sabem usar. Massa tecnologia, massa poca sabidoria. Ara em ve al cap el cas del nostre mestre, d'en Chohian Trumpa. Em van regalar el meu primer rellotge quan tenia 14 anys. Venia d'Anglaterra i no em vaig poder estar d'obrir-lo per veure com funcionava. El vaig desmuntar totalment. Vaig intentar reanimar-lo, però ja no funcionava. Després em van donar un rellotge que tocava les hores. Va ser un regal d'un altre mestre tibetà, un altre Rinpoché que, incidentalment, era el germà d'un dels meus principals mestres. Com tot funcionava a la perfecció dins d'aquell rellotge, vaig decidir desmuntar-lo. Volia comparar les parts d'aquest rellotge amb els mecanismes que havia desacoplat en el meu rellotge de polsera – vaig disposar les parts dels dos rellotges, un de vora l'altre, i vaig intentar descobrir el funcionament d'aquelles maquinàries i com es corresponien realment entre ells. Quan vaig desarmar el rellotge nou, vaig poder veure els errors que havia comès amb el de polsera i després el vaig tornar a muntar. De fet, vaig poder muntar els dos rellotges. Els vaig fer net i funcionaven millor que abans. Em vaig sentir molt orgullós. Vaig pensar que el món occidental havia de tenir una disciplina similar, una precisió minuciosa, un gran detall i paciència. Creia que algú havia fet cada petita peça amb les seves pròpies mans, perquè en aquell moment no tenia ni idea que existien les fàbriques. Estava molt impressionat i sentia un gran respecte. Més endavant, en arribar al món occidental, vaig conèixer els que construeixen els rellotges, grans i petits, i els que construeixen altres maquinàries que fan coses meravelloses, com ara els avions o els automòbils. Va resultar que no hi ha gaire saviesa a Occident, encara que hi ha molts coneixements. A més, semblava que sempre s'havia d'estar a la defensiva. La gent tenia por de fer-se mal, fins i tot de sortir al carrer sense abric i capell per si agafava un refredat. Els anglesos en particular sempre surten amb paraigües, tant si plou com si no. Las perlas del yoga. 5. Respiración profunda. La filosofía del yoga enseña que a cada persona le corresponde un número determinado de respiraciones entre la primera inspiración al nacer y la última expiración al morir. En consecuencia, cuando más despacio respires, más y más tranquilamente vivirás. Bé, de moment no mos està sortint malament aquest pla d'empresa que estem fent de Sol de l'Est. Si tot eh, surt bé, acabarem forrats. Forrats, però no de pasta, sinó d'amor per repartir el món. Anem a escoltar com segueix aquest pla d'empresa i a veure si, si el podem seguir passa per passa. ¿no? También los propósitos y unas acciones que serían las que verían ligadas a estos valores fundamentales, que serían valores de por vida. Anem a veure. Los propósitos i unes accions. Bé, comencem pels propòsits. Explicar què és la Societat del Sol Ponent. Bé, llavors vaig xerrar d'això un poc en el primer programa introductori i serà el següent programa. El segon anirà destinat a explicar-vos què vol dir el sol ponent. No és que estem vivint tot el dia de nit, però sí en una societat un poc malalta, podríem dir-ho d'alguna manera. Obsessionada amb ses possessions, obsessionada amb fugir de si mateixa. Per tant, un segon propòsit serà mostrar què podem fer per sortir de la societat del sol ponent. I què podem fer? Uf, <laughs> aquí tinc una llarguíssima llista. Per exemple, el primer que hem de fer és convertir-nos nosaltres mateixos en un exemple pels demés. Això és la gent del canvi. També vull mostrar que no hem d'intentar canviar a ningú, no hem d'exigir res a ningú i tampoc no hem de culpar, que ens passem tot el dia culpant els demés i escapant de nosaltres mateixos. Altres coses que vol mostrar Sol de l'Est, també, les apunto. Canviar la perspectiva, ja vos vaig xerrar també això la setmana passada. Canviar la perspectiva vol dir prendre les coses amb més humor. Els drames són drames, però tot acaba sent relatiu, realment. En aquest camí espiritual que jo he començat i que vos vull mostrar a través d'aquest programa de ràdio, una de les coses més importants realment és trobar l'equilibri, la paraula equilibri el que en la filosofia oriental és el camí del mig, però no perquè sigui el més ràpid, precisament, sinó perquè està enmig dels extrems. Ja ho deia el Dalai Lama. Assumir equilibradament la vida i evitar els extrems és de cap de l'importància en tots els aspectes de la vida. Per exemple, amb una planta cal ser molt hàbil i delicat quan es troba en les seves primeres fases de creixement – Massa o poca humitat o llum del sol la pot destruir. El que es necessita, per tant, és un mitjà molt equilibrat perquè pugui gaudir d'un creixement saludable. Pel que fa a la salut d'una persona, l'accés o l'escassetat d'alguns elements poden tenir efectes destructius. Això s'aplica també al desenvolupament mental i emocional – si observam que som arrogants, per exemple, que ens inflam i ens donem massa importància basant-nos en supòsits o reals assoliments o qualitats, l'antídot consisteix a pensar una mica més en els nostres problemes i patiments, a contemplar els aspectes insatisfactoris de l'existència. Per contra, si un se n'adona que reflexiona sobre la naturalesa insatisfactòria de l'existència fins al punt de sentir-se claverat i impotent, és aconsellable reflexionar sobre el progrés que s'ha fet fins al moment i sobre les qualitats positives que es posseixin. Això ens ajudarà a abandonar aquest estat mental de descoratjament. Cal cercar l'equilibri. propòsits en aquest pla d'empresa de Sol de l'Est? Volem fugir del materialisme, volem acabar amb les trampes del ego, volem mostrar que el desig és realment causant de molt de patiment, volem animar-vos a cuidar el cos, a estimar-nos a nosaltres mateixos, perquè això ens durà a ser compassius. Vos volem mostrar també en aquests soldalers, també ens hi posa en aquest pla, eh, un altre concepte de llibertat. Cadascú té llibertat per tenir el seu concepte de llibertat. Nosaltres vos mostrarem un, en concret, que va molt lligat a la disciplina. Hi un important en aquesta llista de propòsits. Deixar molt clar que qualsevol situació de la vida és realment el que ens ensenyarà. Al nostre voltant constantment tenim l'ensenyament espiritual y quan més difícil son las situaciones, millor. El discípulo pregunta, Maestro, ¿dónde está la verdad? En la vida cotidiana. Pero yo en mi vida diaria no veo verdad alguna, protesta el discípulo. Esa es la diferencia, que unos la ven y otros no. ¿Buscas la verdad en gruesos textos de filosofía o en interminables conversaciones metafísicas? ¿Dónde quieres ver o percibir la verdad? Estamos efectuando un misterioso tránsito vital que nos hace vivir día a día, cotidianamente. O vemos la verdad en lo que en cada día se presenta o no la vemos. Hay un tipo esencial de visión que los antiguos maestros llamaban visión pura o cabal, y que es la que permite mirar más allá de las apariencias y descubrir esa esencia que palpita en lo sublime y en lo rutinario, en lo asombroso y en lo cotidiano. i no s'han acabat els propòsits, però això ja no és un pla d'empresa d'un paper. Ja m'estan ocupant quatre. Bé, continuo. Propòsits de soldaders. Entendre i respectar al màxim les lleis de la naturalesa. Sí, ho havien dit, això. També molt important, trencar la roda de la violència. Trencar la roda de la violència, sí senyor. Perquè no també podrem meditar un poc amb Sol de l'Est? Així que pos meditar. El meditar mos durà a practicar a totes hores del dia allò que en castellà és el aquí i ahora, here and now, aquí i ara. Uf, hi ha tantes coses, mira, acabarem per una. Hem de confiar, confiar més. Això serà d'aquí dos programes en xerrarem d'això. Confiar, perdre la por i deixar-nos anar, en el sentit més positiu de la paraula. Deixar-nos anar Ah, i un darrer, abans d'acabar aquests propòsits. Ja sé que m'ha quedat molt llarg aquest punt, però és importantíssim. Tot això que acabem de dir no ho volem imposar, és a dir, que apuntaré no imposar aquest punt de vista a ningú, només ho volem mostrar. ¿Qué tal va todo? Uh, eh, no, no muy bien, me temo. Es como sacarles las muelas. Bueno, no esperaría estar con la gallina de los huevos de oro en tu primera fiesta benéfica. Un abogado me preguntó por qué usaba un reloj de 150 dólares cuando hay gente que se muere de hambre y tenía razón. No sé por qué la gente no lo entiende. Oye, ante ti tienes a un hombre que ha pasado su vida ayudando a los necesitados. ¿Ves esto? Un Braille, 800 pavos. Si todo el mundo lo regalara todo, nadie tendría nada. Oye, cada uno sabe lo que puede dar. <laughs> No saques muelas. Las perlas del yoga. 6. Respeta cada respiración. Si respiras bien, vivirás mucho tiempo en la tierra. Proverbio hindú. Aquest senyor que mos eh, ensenya a fer el pla d'empresa en una pàgina m'ha dit que vos mostri les seccions lligades als valors fonamentals. Bé, els valors fonamentals ja els hem explicat abans. Jo apuntaré ara quines són aquestes seccions lligades. Anem. Que el programa tingui un ritme pautat, que no sigui histriònic, és important. Una altra acció seria cercar textos espirituals, com els que ja esteu sentint, Cercar contes també que tinguin històries inspiradores. Fet. Utilitzar moltes pel·lícules i documentals com a exemple. Ja heu sentit alguns també. Entrevistar persones amb molt de coneixements sobre la vida i les pràctiques espirituals. Els trobarem, sí. Analitzar l'actualitat, però fer-ho amb una mirada allunyada del que podrien dir, com li diríem, Dictadura de la immediatesa. Què vos pareix? Nen, què més hem de fer en aquest pla d'empresa? También marcaríamos las metas audaces, nuestro objetivo final. Objetivo final, molt bé. Uh, anem a fer una frase que soni rimbombant. Eh? Una frase pretensiosa. A Sol de l'Est volem apel·lar a la consciència individual per començar un canvi global. Si vos agrada, la punt. do la punt. Continuamos con los objetivos a 3-5 años. No, no, no, no, no tinc objectius a 3-5 anys. No sé si durarà tantes programes. De fet, és que no, no vull temporalitzar, no? Perquè això és Es un elemento de presión. Aquest també el deixaré buit. Poniendo la fecha, evidentemente, lo que son los ingresos y la capitalización que debería tener la empresa o el valor en el mercado. Ingresos y capitalización. Uf, Creo que, que, no, que no va bé això de pla empresa. Yo pensaba que sí, pero yo no te res a una empresa, de un senyor. Ingressos, Ingresos eh, ni un, no? Se trata de ser, no de tenir. ¿Cuántas vagadas hemos escoltat això? I do yo ho que aquí. Ser, no tener. Si no necesito posseir res porque es que no tinc desig de res. Y es el que volem explicar, que no hi ha de posseir res. Rousseau tenía un concepto fascinante de la riqueza. Ser rico no es solo cuestión de tener mucho dinero, es cuestión de tener aquello que deseamos. La riqueza no es absoluta, está en relación con el deseo. Cada vez que pretendemos tener algo que no está a nuestro alcance, se nos puede considerar pobres por mucho dinero que tengamos. Y siempre que estemos satisfechos con lo que tenemos, se nos puede considerar ricos por muy escasas que sean nuestras posesiones. tot cas, sí que consideraré com a ingressos eh, comentaris que vosaltres me feu arribar, si voleu, a través de la pàgina web de radiotortuga.org o si voleu escriure un mail en aquest programa, seria soldelest arroba radiotortuga.org Sol tot junt, sense apòstrof, evidentment. Sol arroba radiotortuga.org 私の i en Werner Harnitz aquest me demanava un, un capital, un capital, una capitalització... Bé, jo sé que no tinc res, però sí que tinc realment, no puc ser hipòcrita, tenc com un capital inicial. Tenc eh, uns talls de veu de pel·lícules, com vos he dit, he recollit unes músiques que han fet uns músics fantàstics que publiquen en copyleft, és a dir, amb llicències que no són de copyright, amb llicències de codi obert com aquest programa, com aquesta ràdio. Bé, un gran capital, si podrem considerar així, és la sabidoria popular que se mos transmet a través dels textos que llegim. Però això tampoc és propietat de ningú, no? És propietat de la humanitat, per tant no puc posar capital, és que és ben difícil això. Ai, sobretot, clar, els companys, amics i amigues que estan posant sa veu. I és que això és una de les claus de qualsevol camí espiritual. Entendre que no estem aïllats, que tothom depèn de tothom. Si no, escoltau aquí el Dalai Lama. Per mantenir una bona salut es necessiten els medicaments fabricats per altres persones i els serveis d'atenció sanitària oferts per altres persones. Si examinem totes les coses que els proporcionen benestar, descobrirem que no existeix cap objecte que no tingui connexió amb altres persones. Si ho pensem acuradament, veuran que en la fabricació d'aquests objectes intervenen moltes persones, de manera directa o indirecta. No cal dir que quan parlam de bons amics i companys, com un altre factor necessari per dur una vida feliç, parlam d'interacció amb altres éssers sensibles, amb altres éssers humans. Las perlas del yoga. 7. Oración muda. El sonido natural de tu aliento es como una oración que te da la bienvenida al nuevo día. Al despertarte, toma conciencia de tu respiración. Fíjate en que inspirar forma el sonido so. Después, al expirar, Fíjate en qué forma el sonido ham. En sánscrito, soham significa EL soy. Él se refiere a Dios o a la fuerza creadora de la naturaleza, por lo que tu aliento te vincula a lo divino. Según los sabios yógicos, esta oración inconsciente y repetitiva, ajapa japa, es continua dentro de todo ser vivo. Aquí seguim fent el pla d'empresa de sol de l'est, però crec que me agradará dir-li pla espiritual, no? Porque ja sabem que molta empresa aquí no ni ha gaire. Continuamos con los objetivos a 3-5 años, yo recomiendo en época de crisis... han que no, que en objetivos 3-5 años no. Las crisis son momentos de mucho cambio, con poniendo la fecha, evidentemente, lo que son los ingresos y la capitalización que debería tener la empresa o el valor en el mercado. Vale, ya han parado de capital. Focalizando en cuántos clientes me gustaría tener y las ideas clave y capacidades en ese objetivo a 3-5 años. Bé, valor de mercat eh, no en tenim. De fet, no necessitem ni calcular-lo. Nosaltres estem emetent en copyleft, això vol dir que no estic exercint cap control sobre la patent del programa. És a dir, que es pot compartir lliurement, ningú m'ha de pagar, per tant, no sé quin valor ha de tenir això en un mercat. I quants clients vull tenir? Quants clients vull tenir que vos pareixi tota la humanitat? Bé, en aquest camí espiritual que he començat, dic que he d'intentar ajudar a tothom, per tant no me puc tancar a un grup o a un altre. De fet, tots formen part del mateix, no? No puc aïllar-me de la resta. La meva felicitat depèn també de la felicitat de la resta del món. Una promesa de marca y iríamos a lo que serían las metas a un año. Un momento, un momento. ¿Metas a un año? Ya hem dit que no fans metas a un año. Un año sí, Ventura es el primer año de programa. qué es eso de una promesa de marca? Yo no puc prometer yo no me estoy mostrando. Un altra que desearé en buit. Con unos ingresos determinados y un margen bruto que, como sabemos, podemos definir resumidamente que sería el beneficio antes de impuestos. Beneficio antes de impuestos. Ve, si no tinc beneficis, no tinc impostos también, no? Espera. ve, figuradament sí que puc tenir impostos. He de pagar un impost, que és tenir disciplina, cuidar el meu renunciar a segons quines No sé, no sé, el en sense omplir también En la siguiente cara deberíamos colocar lo que son 5, 4 o 6 oportunidades que tenemos para superar este plan y también nuestros riesgos que también los tenemos. Muy yo Yo creo que un entenc Oportunidades para superar nuestro plan. ve la oportunidad para aplicar todo lo que se dijo aquí son esas situaciones difíciles que nos posa la vida, que ni a moltas. Las personas que aixequen murs, Contra més complicades siguin les coses, més n'aprendrem. Així que ho apunto a oportunitats, situacions difícils. I a riscos li posarem, sí, hi ha molt de riscos per no seguir tot el que se diu aquí. La paresa és un gran risc. Els desitjos, ja hem parlat abans del desig. I tots aquests plaers fàcils, no?, pels quals mos deixem endur. Bé, posem això. Por último, marcar un tema en concreto trimestralmente y eh, una serie de acciones que deberíamos no serían para poderlas completar exactamente al final del trimestre, sino que se irían cumpliendo a lo largo de ese trimestre, con, marcando una fecha límite y aquí faltaría una cosa que podremos colocar debajo de cada, digamos, acción, la persona o persones responsables d'ello. Persona Persones responsables de tot, aquí només n'hi ha una, no? que som jo i només jo. I a més, si encara que n'hi hagués més persones, estem parlant d'una revolució a través de l'espiritualitat. Per tant, la revolució, com sempre pens, comença en un mateix, no culparé ningú. En aquests moments el món està deprimit. Aquesta és la nostra preocupació principal – a vegades, el món s'ha ennoblit d'una manera negativa, com va succeir amb la guerra del Vietnam o durant les dues guerres mundials. La gent tenia alguna cosa que li aixecava l'ànim perquè tenia un bon enemic. Podien dir, els alemanys tenen un gran canó, però potser nosaltres en tinguem un de millor. Ara bé, com s'aixeca l'ànim quan no hi ha un enemic? Què passa si l'economia pateix una depressió? El cas és que depèn d'un mateix de manera individual. Primer, un s'ha d'aixecar l'ànim. La claredat ben entesa comença per un mateix, com es diu. Llavors, la resta de gent ja no són un destorb i el món al voltant és un bon món. Un món millor que es converteix en la teva parella, el teu amic o la teva amiga. thank you último, podríamos señalar una recompensa si todo esto lo vamos cumpliendo. <laughs> Recompensa, no, no. Sempre estem en lo mateix, sempre estem en coses que hem de tenir, no, no puc omplir aquest espai tampoc. No necessit res material, ha quedat claríssim. Em va posar una recompensa més etèria, com per exemple la felicitat de tots els que ens rodegen, la felicitat dels que escoltau aquest programa, i si obrim més el cercle, la felicitat global. Això seria una bona recompensa. Las perlas del yoga 8 El mantra de la creación. Antes de salir de la cama, arrúllate con el sonido que, según los yogis, dio ser al universo, entonando Om. Pronúnciese Aum. Respira hondo y mientras expiras con la boca abierta, deja que brote en tu barriga el sonido A. Forma una O con los labios para emitir el sonido U. Y por último, cierra los labios emitiendo un suave mmm. Repítelo hasta que te sientas despierto y vivo de verdad. Després de tanta estona i de donar-li tantes voltes, sabeu què? He decidit que el pla d'empresa no és el que necessita Sol de l'Est. De fet, me sent com enganyat. Me varen dir que fes un pla d'empresa perquè era importantíssim i me n'he donat que l'únic que serveix és per calcular com guanyaré coses, per posseir-les, per desitjar-les, i del pla d'empresa zero. Necessit sabidoria oriental i per això estic fent aquest programa, per mostrar-vos la sabidoria oriental. I on podem trobar un bon compendi, un bon resum de sabidoria oriental? El llibre de les mutacions, el que diuen que és el llibre més antic de la història, més que la Bíblia. És Li Ching, llibre de mutacions o canvis. pensat que és perfecte l'Itching per jo. Si el que es tracta és de planificar, l'Itching és el millor llibre possible, perquè està creat sobre la base de que tot canvia i que els canvis són provocats per la lluita de les forces oposades, podríem dir. El yin i el yang, allò masculí o allò femení. Sempre hi ha un emissor i un receptor, com jo i Valtros. Sempre hi ha algú que estén i algú que retén el yin i el yang, els oposats. Tot això provoca moviment, provoca canvi. I tot això, tots aquests canvis, estan recollits al llibre de les mutacions. El més curiós de l'I Ching és que és una combinació de moltes veus i moltes mans. Seria com un Linux, no? com un software lliure, com una eina de codi obert, com volem que sigui Radio Tortuga, com volem que sigui Sol de l'Est, una eina de codi obert. Ching va començar a escriure, es diuen alguns, l'any 1200 abans de Crist, a la Xina, i després ha tingut influències de dues grans tradicions, la taoista i la de Confucio, aquell gran filòsof xinès. I hi ha hagut moltes mans que han col·laborat per acabar fent aquest compendi, aquest llibre dels canvis. He estat cercant i he trobat informació que ajudarà a entendre això que estic dient, concretament a un canal que no Maestros del Tarot a YouTube, així que si el voleu mirar tenen molta informació interessant. L'únic que no m'aquadra és que per allà al mig tenen publicitat. Por al cambio de la fi, lo importante es la información. El I Ching se basa en un sistema de percepción e interpretación tomando como referencia al cielo y la tierra, es decir, percibiendo los cambios de la naturaleza y el hombre, sirviendo de modelo para disciplinas como la medicina, la física, el arte del feng shui, las artes marciales e incluso la política. Efectivamente, tiene múltiples aplicaciones. En aquel programa hablaban amán José Manuel Chica, és un expert en I Ching i ens explica, a més d'aquestes múltiples aplicacions, ell, per exemple, ho aplica a l'acupuntura, ens explica què significa l'I Ching per les persones com naltros, pels consultants, per què és útil per preveure les passes futures a fer en qualsevol tipus d'activitat. El tener un símbolo que atrapa a nuestra atención y que el símbolo además, por el hecho de visualizarlo o de tenerlo cerca, estimula distintos eh, segmentos de, los meridianos de acupuntura, eh, nos induce a hacer otro tipo de visión de la realidad, ¿vale? Por tanto, es como si yo siempre estoy preguntando y intentando entender algo desde esta silla y al cambiar ¿no? de escenario y me pongo a verlo desde otra posición, que es lo que propone Ching, y dice, no, míralo así, míralo en términos de energía, no te preocupes, no lo juzgues y es una oportunidad, pues mm, esa manera de mirar te induce también a cambiar de actitudes, a cambiar de emociones, a cambiar de sentimientos y las opciones de resolver una situación son mayores. Efectivamente, cambio de perspectiva, una cosa de la cual parlem molt aquí a Sol de l'Est. i en parlarem en futurs programes. Mires les coses des d'una altra talaia i ho fas a partir de símbols. Quins són aquests símbols? Són trigrames, tres ratlles, si aquestes tres línies, que poden ser yin o yang, es combinen amb altres tres, ja són sis, el famós hexagrama. I aquí a Occident, hi ha mil maneres de fer-ho, ho aconseguim d'aquesta manera. Sí senyor i senyora. amb estas monedas que tinc a la La combinación de dos trigramas crea un hexagrama. El número total de estos es 64, número que comprende todas las posibles tendencias de desarrollo de una situación o respuesta. De modo parecido a cómo los tres colores básicos, adecuadamente mezclados, pueden producir cualquier color e infinitos matices. Todas respuestas respuestas están amb estas monedas, que tiradas sis lanzadas, lanzadas ens donen un resultat, una situació actual nostra del consultant i si hi ha línies de canvi, fins i tot t'explica què has de fer, cap a on has de tirar. Sabidoria oriental que ve de molts, molts, molts anys enrere, que ve de moltes mans juntes, que ve de dos grans tradicions filosòfiques xineses i que ens ajudaran a saber quin és el futur de Sol de l'Est. Res de pla d'empresa i xinc, així que ara, en la vostra companyia, anem a fer la tirada de Li Ching i jo vos aniré explicant. Per començar, en aquestes monedes, si me surt una cara, comptarà 3. Si me surt una creu, comptarà 2. I així farem els números. I segons el número que surti, tindrem una línia yin o una línia yang, una línia sense tallar o una línia partida pel mig. Una línia masculina, o una línia femenina, per explicar-nos millor. Hi ha altres dos tipus de línies també. Són les que provoquen mutació, canvi o les estàtiques, i donem endavant. Comencem per a baix. Ja estic movent les monedes. M'he de concentrar. M'han sortit tres creus. La línia de baix seran tres creus. Això és un 6. Un 6 és una línia de canvi. Molt bé, comencem amb una línia de canvi. És una línia trencada de canvi. Segona línia. i ara hi ha tres cares. Tres cares és un nou, és una línia tancada de canvi. Ui, hi haurà molt de canvis aquí. Concentrats en sol de l'est, tenim una creu i dues cares. Un buit és una línia partida. I passem al trigrama superior. Més monedetes. Dues cares i una creu, és la mateixa. Un 8, així que és una altra línia partida. A la cinquena, ben concentrats. Dues creus i una cara. Això és un 7, que és una línia recta. I la darrera, la línia que tanca l'hexagrama per la part de dalt, dues creus i una cara. I un altre set també una línia recta. I doncs ara consultarem quin és l'hexagrama que ens ha sortit del 64. las perlas del yoga. 9. Piensa en el uno. Antes de levantarte, reflexiona sobre este dicho de la época védica. Yo y la fuente somos uno. El viaje del yoga implica recordar que en el universo todo emana de una única fuente de energía. Los asanas el pranayama y la meditación del yoga te hacen tomar conciencia de esta unidad. tot i que m'he concentrat molt en Sol de l'Est i en el seu futur, no he pensat una pregunta més concreta. Però bé, podem pensar, per exemple, en com influirà en el nostre camí espiritual, en el meu i en el dels que m'esteu escoltant. Mos ha sortit l'hexagrama número 59, que és Juan, dispersió, dissolució. Diu el següent. El viento que sopla sobre el agua la dispersa, disolviéndola en niebla y espuma. Se sugiere que cuando la energía vital de un hombre se encuentra obstruida en su interior, la suavidad sirve para despertarla y traerla a la luz. Això és el dictamen inicial. Després hi ha el judici, que diu Dispersión, éxito. El rey se acerca al templo. Será provechoso cruzar la gran corriente. La perseverancia fructifica. Aquí mos surt un dels clàssics de Li Ching, que és creuar la gran corrent. Passar a l'alta riba. I això em recorda, ara que estem començant tots un camí espiritual, una de las grandes enseñanzas del budismo y de Chögyam Trungpa. Desde luego que las escrituras budistas hablan de cruzar a la otra orilla, pero la otra orilla se alcanza solamente cuando uno cobra conciencia del hecho de que no hay otra orilla. Dicho de otra manera, viajamos hacia la tierra prometida, la otra orilla, y habremos llegado cuando comprendamos que estamos en ella desde el comienzo. es una paradoja. Cadascú interpretarà com vulgui aquest eh, dictamen de Ching, número 59, l'hexagrama, però bé, jo vos vaig dient què diu el judici. Diu que un mitjà per obtenir el mateix fi que és unir a les persones és la cooperació en grans empreses comunes que col·loquin una aspiració comuna a tot el poble. Així se dissoldran les barreres... El mateix que quan es requereix remar per creuar la gran corrent, totes les mans han d'unir-se en l'esforç. I d'Opentura mos està dient que estem en el lloc correcte, que aquest programa fomenta la cooperació entre els éssers humans i doncs jo me sent animat en seguir remant amb altres en aquesta línia. Es la la de aquel hexagrama? El viento sopla sobre el agua. Es la imagen de la dispersión. El rey de los tiempos antiguos sacrificaba al Señor y construía templos. En otoño e invierno las aguas comienzan a helarse. Cuando aparecen los primeros motes de la primavera, la rigidez se disuelve y los elementos que se habían dispersado en bloques de hielo se reúnen. Lo mismo con la mente del pueblo. A través de la dureza y el egoísmo, los corazones se vuelven rígidos y se separan los unos de los otros. El egoísmo aísla a los hombres. Los corazones de los hombres deben ser cogidos por una emoción devota, un enfrentamiento religioso con la eternidad, una intuición del Creador único de todos los seres vivientes, y así se unen, a través del fuerte sentimiento y la experiencia común, del ritual divino. I anem amb les línies, allò que ens marcarà cap a on van els canvis i quina ha de ser la nostra actitud en els canvis, què ens transformarà d'escoltar Sol de l'Est i de fer-lo, en el meu cas. Hi ha un 6 a la base, a la línia de baix, Diu, trae ayuda con la fuerza de un caballo. Buena fortuna. Y a acompañar a esa fuerza de un caballo. Es importante poder superar la desunión antes que se haya completado, tal como las nubes se pueden dispersar antes que caigan en forma de lluvia y tormenta. Cuando las divergencias ocultas pueden llevar a los malentendidos, debemos actuar vigorosamente para disipar esos malentendidos y la mutua desconfianza. A su small sol tafet. De aquí dos programas, xerrarem de ser Y Y tenemos un nou en el segon lloc, una segunda línea que mos diu «Apresura al que lo soporta, los remordimientos desaparecen». Cuando un individuo descubre y comienza a distinguir en sí mismo los inicios de alienación de los otros, como la misantropía o el mal humor, debe procurar disolverlos, debe disciplinarse arduamente, buscando auxilio en quienes lo sostienen. Este auxilio no se funda en el temor, sino en un justo juicio de los hombres, mirados con buena voluntad. Si recupera su mirada benevolente sobre la humanidad, al tiempo que desaparece su mal humor, desaparecen también todos los motivos de remordimiento. No tinc res a dir. Eso coincideix al 100% amb tots els valors que he intentat incloure en un pla empresa y que realmente no m'ha quadrat. Alichink, ara sí, he trobat el camí. El llibre de les mutacions. només falta saber a quin hexagrama mos condueix l'hexagrama 59. ¿Qué resulta després d'acabar tot aquest procés que seguiremos juntos, si vosaltres Y Idò, si Soldalés continúa y arribem al final, arribaremos a Ichi Aumento, número 42, y diu, el sacrificio de los más altos elementos produce el incremento de los menores. Solo el espíritu tiene poder para ayudar al mundo. El judici diu incremento, lleva a alguien a emprender algo, lleva a alguien a cruzar la gran corriente. Aquesta és la meva intenció, que tots junts creuem aquesta gran corrent, aquesta de la qual xerrava el mestre Trumpa. Si voleu, em podeu acompanyar a partir d'aquesta setmana, a partir de la setmana que ve, en què xerrarem del sol ponent, a partir de l'altre en què xerrarem de sa desconfiança entre tots i intentarem trencar-la. Avui m'heu sentit xerrar molt a mi, la setmana que ve xerraran els textos, xerraran els contes i xerraran les pel·lícules. Avui necessitava sentar les bases d'aquest sol de l'est. Mos ha fallat absolutament el pla d'empresa, perquè no som un negoci, som un intent de transmetre sabidoria oriental. Yones, en llibres Las perlas del yoga. Diez. Pensamiento guiado. Para comprender más a fondo el concepto yógico de unidad, piensa en esta frase del antiguo texto Yoga Vasitja Maharam Mayana. Fuera y dentro de mil jarros está el mismo espacio, indiviso e indivisible. Así impregna el yo a todos los seres. Vos esper d'aquí 15 días. en calma, en aquesta banda de la riba. Si veniu en jo, intentarem remar tots plegats per arribar a l'altre. Vos esper, a Ràdio Tortuga.